บุ๊กทู สามสิบเจ็ด тридцать семь, тридцать семь. ระหว่างเดินทาง в дороге, В дороге. เขาขับรถจักรยานยนต์ он едет на мотоцикле, Он едет на мотоцикле. เขาขี่จักรยาน он едет на велосипеде, Он едет на велосипеде. เขาเดิน он идет пешком, Он идет пешком. เขาไปโดยเรือใหญ่ он плывет на пароходе, Он плывет на пароходе. เขาไปโดยเรือ он плывет на лодке, Он плывет на лодке. เขาว่ายน้ он плывет, Он плывет. ำที่นี่อันตรายไหมคะ здесь опасно Здесь опасно? การโบกรถคนเดียวอันตรายไหมคะ одному путешествовать опасно, Одному путешествовать опасно? มันอันตรายไหมคะ ถ้าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืน ночью опасно ходить гулять, Ночью опасно ходить гулять. เราหลงทาง мы заблудились, Мы заблудились. เรามาผิดทาง мы пошли не туда Мы пошли не туда. เราต้องเลี้ยวกลับทางเดิม надо разворачиваться, Надо разворачиваться. จอดรถได้ที่ไหนคะ где здесь можно припарковаться, Где здесь можно припарковаться? ที่นี่มีที่จอดรถไหมคะ здесь есть автостоянка, Здесь есть автостоянка. ที่นี่จอดรถได้นานเท่าไหร่คะ как долго здесь можно стоять Как долго здесь можно стоять? คุณเล่นสกีไหมคะ вы катаетесь на лыжах, Вы катаетесь на лыжах? คุณจะขึ้นสกีลิฟต์ไปข้างบนไหมคะ вы пользуетесь подъемником, чтобы подняться наверх, Вы пользуетесь подъемником, чтобы подняться наверх? ที่นี่มีสกีให้เช่าไหมคะ Здесь можно взять лыжи на прокат. Здесь можно взять лыжи на прокат.